Antroji Samuelio knyga, 17 skyrius. Ahitofelis tarė Apšalomui, leisk man išsirinkti 12 tūkstančių vyrų ir vytis Dovidą šią naktį. Aš jį užpulsiu, kol jis dar nuvargęs ir nuleidęs rankas, ir jį išgazdinsiu. Visi jo vyrai pabėgs, o karalių nužudysiu. Po to aš atvesiu visus žmonės pas tave. Kai nebus to, kurio gyvybės ieškai, visa tauta gyvens ramybėje. Tas pasiūlymas patiko Apšalomui ir visiems Izraelio vyresniesiems. Apšalomas tarė, pakvieskite Archą Hušają, paklausysime, ką jis pasakys. Hušajui atėjus, Apšalomas jam tarė, Taip kalbėjo Ahitoferis. Ar mums elgtis pagal jo patarimą? Jei ne, tai tu kalbėk. Hušajas atsakė Apšalomui. Šitas Ahitofelio patarimas nėra geras. Tu žinai, kad tavo tėvas ir jo vyrai yra karžygiai. Ir jie yra taip inirtę, kaip lokė, lauke netekusi jauniklių. Be to, tavo tėvas yra patyręs karys ir nenakvos kartu su žmonėmis. Jis dabar yra pasislėpęs kokiame nors urve ar kitoje vietoje. Jei juos užpulsime ir keli iš mūsų žus, visi išgirdę tai sakys. Sumušti žmonės, kurie sekė apšalomą, Tada ir narsiausias, kurio širdis yra kaip liūto, drebės iš baimės nes visas Izraelis žino, kad tavo tėvas yra galingas vyras ir su juo esantis yra narsus vyrai. Todėl aš paturiu sušaukti visus Izraelitus nuo Dano iki Beršebos, kad jų būtų kaip smilčių pajūryje, ir tu pats eisi į mūšį su jais, suradę jį, užpulsime, kaip rasa, krintanti ant žemės, ir nepaliksime gyvo ne vieno iš vyrų, kurie yra su juo. O jei jis pasitrauks į miestą, tai izraelitai atsineš virvių ir jį su visu miestu nuvilksime į upę, ne akmenėlio nepaliksime. Apšalomas ir visi izraelitai tarė, Archo Hušajo patarimas yra geresnis už Ahitofelio, nes viešpats padarė, kad geras Ahitofelio patarimas nueitų niekais ir viešpats galėtų užtraukti nelaimę apšalomui. Po to Hušajas pranešė kunigams, Sadokui ir Abjetarui apie savo ir Ahitofelio patarimus apšalomui bei Izraelio vyresniesiems. Jis sakė, skubiai siūskite ir pasakykite Dovidui, nenakvoti šią nakt dykumoje, bet to jau persikelti kitur, kad nepražūtų karalius ir visi su juo esantis žmonės. Jehonatanas ir Ahimaacas buvo apsistoję prie En Rogelio šaltinio. Nuėjusi tarnaitė jiems tai pranešė ir jie išėjo pasakyti karaliui Dovidui. Jie patys negalėjo pasirodyti mieste. Tačiau vienas jaunuolis juos pastebėjo ir pranešė apšalomui. Juodu skubiai nuėjo pas vieną žmogų Bahurime, kuris turėjo šulinį savo kieme ir pasislėpė šulinyje. Šeimininkė uždengė šulinį dangčiu ir pabarstė ant jo mėžinių kruopų, kad nebūtų įtarimo, Apšalomo tarnai atėję į tuos namus klausė šeimininkės, kur yra Ahimaacas ir Jehonatanas. Moteris jiems atsakė, jie perėjo upelį. Paieškoja ir neradė jų, jie sugrįžo į Jeruzalę. Apšalomo tarnams nuėjus, Ahimaacas ir Jehonatanas išlipo iš šulinio ir nuėję pranešė karaliui Dovidui skubiai pasitrauk už Jordano, nes štai, ką patarė prieš tave Ahitofelis. Dovidas ir jo žmonės perėjo Jordaną. Rytui išaušus visi buvo kitoje Jordano pusėje. Ahitofelis, matydamas, kad jo patarimo neklausoma, pasibalnojo asilą ir parvyko namo į savo miestą. Jis sutvarkęs savo namų reikalus, pasikorė ir buvo palaidotas savo tėvo kape. Dovidui atvykus į Mahanaimą, Apšalomas su savo vyrais perėjo per Jordaną. Apšalomas paskyrė Amasą kariuomenės vadu vietoj Joabo. Amasa buvo sunus Izraelito Itros, kuris buvo vedęs Abigailę. Nahašo dukterį, Juabo motinos, Cerujos seserį. Apšalomas su izraelitais pasistatė stovyklą Giliado krašte. Dovidui atvykus į Mahanaimą, Nahašo sūnus Šobis iš Amonitų Rabos, Amėlio sūnus Machyras iš Lodebaro ir Barzilajas iš Giliado Rogelimo atgabeno antklodžių, dubenų molinių indų, kviečių, miežių, miltų, paskrudintų grūdų, pupų, lešių, medaus, sviesto ir sūrių. Visą tai jie atnešė Dovidui ir jo žmonėms, sakydami, žmonės dikumoje yra išalkę, nuvargę ir ištroškę.